radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones, penya! Sigueu molt benvingudis a l'edició 502 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Radiotrama. Radiotrama. Arrenca el pim-pam-pum quan estem en directe a la sala Xavier Vinader del casal independentista i popular Can Capablanca, seu de Ràdio Trama, la ràdio lliure de Sabadell, que una setmana més us acosta al bo i millor del panorama musical de la mà del pim-pam-pum, aquest programa que avui arriba a la seva edició 502 i que amb tanta il·lusió i tanta passió fem per a tots vosaltres. Què passa, família? Avui, com sempre, presentarem a la gent que ens acompanya a la taula. Tornem a estar molt ben acompanyades, tornem a ser un trio, el trio La La La, el trio Calavera, la setmana passada teníem el Manolo, però aquesta setmana, a part del mestre reverendo Tecles, bona nit, com esteu? Què passa? M'he fixat que des de que hem fet els 500 que dius bé el número del programa. Sí, mira. <laughs> bueno, de moment aguantes. Una mala costum. Han faltat 500 programes perquè passi això, no? <laughs> bueno, sempre la puc liar un altre, no? Més endavant, més endavant segur. <laughs> ja cauràs. I al seu costat, un altre que no ens agrada que falli mai, un altre que és un tiro fijo, un altre que porta tema zarranganos, programa rere programa sempre que pot, és la nostra estimadíssima Sadi de Bàrbara. Què passa, guapi? Hola! Com estàs? molt bé. Aquí estem. Molt bé, molt bé, amb ganes. És el meu primer programa després dels 500. Després de... Estava de... ja desitjant. Que, que, quines sensacions et va deixar el programa 500? Ai, jo molt contenta. Em va encantar, em va encantar. A totes les fotos surts petant ja. el cul de riure. Eh? <laughs> Ja. <laughs> Sí, sí, em vaig adonar. Pues és que això, és que ja ho reflexen, és que era alegria rere alegria, sí que va ser moltíssima feina, però mm, com, va compensar sí. completament. I tant, i tant. Ho tornaria a repetir. Molt jo faria la meitat de samarretes, però ho repetiria <laughs> bueno. també. Aprofitem per dir que qui vulgui samarretes Epa, encara tant, hi eh? queden. Eh? En tenim, en tenim. Sí. Ja les farem rolar. Tenim les, les negres genèriques del Pim Pam Pum i les blanques pel programa 500 i els 15 anys. I Són molt xules, sí, que són blanques, a més, són molt mm. xules. Blanques i, amb, i per davant i per darrere. Sí, amb dibuix, sí, sí, sí, sí. a cas. Molt bé, doncs, eh, com sempre, que també tu començarem... Què? Tu què, Isma? Jo bé, això, jo... això, tu què? Jo a tope. Jo la veritat és que a tope amb un programa ben carregat i, i bé, aquesta setmana ha sigut més aviat tranquil·la perquè no he anat a córrer, però per la resta tot com sempre bé, correlant forte i, i bé, content. O sigui que avui aquí al, al programa a portar temes arranganos i a difondre continguts polítics i socials sempre de, de, de, primer, de primer ordre i, i, bueno, i començarem amb la dedicatòria, no? Vinga. Vinga. Vinga. Mireu, el programa d'avui el volem dedicar molt especialment a a la manifestació per l'abaratiment dels preus dels lloguers que organitza el Sindicat de Llogateres. Serà el proper 23 de novembre a partir de les 17 hores a la plaça Universitat de Barcelona. A continuació, us passem a llegir el manifest que ha sortit arran d'aquesta mobilització que s'espera que sigui històrica. L'endemà de la manifestació per l'habitatge més massiva de les últimes dècades a l'estat espanyol, el Sindicat de Llogateres mou fitxa. Fem una crida a la mobilització massiva el dissabte 23 de novembre per començar el camí cap a la vaga de lloguers. Si els rendistes i els responsables polítics no abaixen els preus, ho farem nosaltres. La manifestació de diumenge a Madrid de més de 150.000 persones ha marcat un punt d'inflexió en la lluita pel dret a l'habitatge. Avui s'inicia un cicle d'organització llogatera amb un objectiu clar. La gent que vivim de lloguer... <coughs> Perdó. La gent que vivim de lloguer ja no aguantem més i estem disposades a anar a la vaga si els preus no es redueixen a la meitat. Durant els últims 10 anys, les llogateres hem vist com ens empobríem cada cop més per uns preus de lloguer que creixen sense cap justificació. Un grup reduït de persones riques i d'empreses s'han estat fent d'or a costa de comprar i acaparar cada cop més cases per posar-les a un preu prohibitiu. Les dades són clares. A l'Estat, el 60% dels de les compres de pisos es paguen al comptat sense necessitat d'hipoteca. Trinco, trinco. Mm. Sí, billu, mm. billu. A Barcelona, en els darrers 15 anys, la meitat de les compres d'habitatge han estat d'inversors amb 8 pisos o més. I no s'han conformat amb això. La patronal rendista s'ha dedicat a boicotejar de forma organitzada qualsevol mesura que hem impulsat per mitigar el nostre sofriment han atacat judicialment la regulació catalana de preus del lloguer, utilitzen els contractes fraudulents de temporada i la precarietat dels contractes d'habitació per seguir, puja seguir pujant més els preus. La cosa està clara, els nostres drets van en contra del seu lucre privat. Mentre això succeïa, els responsables polítics s'han dedicat a protegir els interessos dels rendistes oferint-nos mesures descafeinades o regulacions defectuoses plenes de forats ni han garantit l'aplicació dels pocs drets que hem anat guanyant amb la lluita social, ni han fet passos significatius endavant per a baixar realment els preus del lloguer i defensar la majoria social. Mentre els partits de dretes ens tracten de criminals, la ministra socialista apel·lava a la solidaritat dels rendistes per evitar que els seus preus pugessin encara més. Ahir mateix el president espanyol Pedro Sánchez ens deia que solucionaria la crisi d'accés a l'habitatge amb la farsa dels bons per pagar el lloguer, és a dir, amb més transferències de fons públics que acaben a les butxaques dels rendistes, que compensaran l'ajuda del govern amb una nova pujada de preu. S'ha acabat la paciència. Aquest 23 de novembre prendrem els carrers. Anunciem que a partir d'avui comença un procés organitzatiu per omplir els carrers. Treballarem bloc a bloc, barri a barri i ciutat a ciutat, cap a una vaga que abaixi d'una vegada per totes els lloguers dràsticament. Si deixem de pagar el lloguer, els cau el negoci. Si no ens abaixem el preu de lloguer, ens la baixarem nosaltres. Des del Pim Pam Pum, tot el nostre suport a la gent del Sindicat de Llogateres i a la manifestació del 23N. I tant. Molt, molt important, esperem molt important, que sigui sí. històrica aquesta, aquesta manifa del 23N i, i que ens abaixin els preus de lloguer, i tant que sí. Joder, mm -hmm. i tant que falta. Sí. Vaja, l'altre dia vaig veure un vídeo que era era un trosset de, de vídeo d'una entrevista entre... Hi havia algú del sindicat mm. i un altre que devia ser algú de la patronal o així. I, I el de la patronal deia però si fem això que dieu, de què viurem els propietaris? <laughs> I l'altre li diu, pues, treballeu. Clar. I es va partir el cul de riure, en plan, què? Com? Treballar? Vull dir, t'has tornat poja? Mm -hmm. O sigui, mm-hmm. Saps? O sigui, per ell era sí, sí, sí. surrealista. Era... com que treballa? Però vull dir, si jo sóc soc propietari, vull dir, això de treballar, fes-ho tu, no? Vull dir, jo he vist el cuento. Mm. <laughs> Quina patxorra! O sigui, l'hauríeu de veure, o sigui, no només és el que deia, sinó l'actitud, no? la, la cara i l'actitud. Mm. I... De ric. Buah, buah, xaval. De ric, de rendista. Quina, quina ràbia. Bueno, d'algú que no ha, no ha hagut de treballar mai per pagar-se una vivenda o o qualsevol altra cosa. No? Perquè, té perquè té propietats. Exacte. Només sube amb lo cachondo que es posa quan veu el seu compte bancari, però de suar sí, de sí. treballar no ho ha fet en la vida sí. aquell paio. Sí, sí. Cabron. Molt bé, doncs sí, efectivament, ens caguem amb, amb els rendistes i en els bancs i en el govern que els recolza. I molt I, suport a aquesta vaga. I tant, i tant que sí. sí, sí. Molt bé, doncs anem, anem de cara a barraca, anem amb la bona música combativa. La primera, avui a començar... Ai. Amb què comences, Isma? Avui no començo jo. <laughs> què passa aquí? Ui. No sé. Què passa? Jo vaig fer una proposta i ho dic endavant i avui començarà la Sadi. Com que? que com? Bueno. Primera notícia. Hola, hola, és gravíssim. Quanto cabron, quanta, quanta, cabr quanta cabrona. Quanto cabrón, era una pàgina web, us en recordeu d'això? Cuánto cabrón, sí. Cuánto cabrón era... Era com un cabronazi. Eren els primers no? memes. Sí, com, sí, sí. com lo dels cabronazis no? sí, sí, d'avui sí. en dia. Era, però era ja rudimentari. No hi havia xarxes socials, era una Eren web. webs. Això sí, també sí. era un... O un blog. O... Això ve d'una intervenció d'un periodista que, que està en directe i no ho sap i li fan un, com una broma i diu en directe «Quanto, Quanto cabrón!», cabrón. I, i, i va quedar, sí, sí. <laughs> Recuerdo desbloqueado ahora mismo. Ding, ding. Bueno, <laughs> bueno, com comencem? començo, començo. Començo, com sempre, amb un rap, així, tranqui. En aquest cas vinc amb l'Aquanaru, que em sembla que no us l'he portat encara al programa, que fa un tema a col·laboració amb Extraño Ways. Oh. Wow. Són bons aquests. Són molt bons, sí, Molt sí. de flow aquí, eh? Sí, sí. Us presento una mica l'Aquanaru, eh, perquè la conegueu. Ja portaré més cosetes, eh, per això. Aqua Naru. Aqua Naru. Sí. Estanyo West. Aqua amb K, no amb Q, eh? Amb vale. K, sí, sí. Estanyo West i el Rodrigo, mític sí. cantant. Sí, Rodrigo Lavinya. Sí, Aquest, sí. per Correcte. això tenia fitxaus, però mm. Aqua Naru no. Doncs l'Aqua Naru és bueno, una de les meves raperes rap queens, <laughs> per vale. excel·lència. Eh, bueno, la, la Pava és rapera, és poeta, és dramaturga, és intèrpret, és professora, és... fa de tot. Una katana de la vida. L'havies eh? portat ja algun Vaja. cop? Perquè a mi em sona alguna cosa del que estàs dient. És que no estic o segura... potser m'havies ensenyat alguna cançó, vés a saber. Jo crec que t'havia parlat d'aquesta noia, hmm. perquè un dia amb els Extraño Ways, que vaig portar un tema que feien també col·labo amb Anna Tijous i... Sí, un altre. Sí, eren, eren... Ho he mirat i Santa, no... Eh, ai, no. Les niñas del corro i no sé sí. qui més i et vaig parlar d'aquesta cançó, precisament. Ah, sí, eh? Sí, i mira, i l'he portat avui. Que guai. L'Aquanaru és de Connecticut, dels, dels Estats Units, i porta una llarga trajectòria en el hip-hop, eh, treballant també amb ritmes del soul, el jazz i el gospel. Eh, portava també molts anys amb una forta implicació en l'activisme feminista i el 2018 concretament va començar a enregistrar la feina de les dones en el hip-hop a la Universitat de Harvard eh, com a becària del hip-hop Nasir Jones, al Hip Hop Archive Research, Research Institute. Wow. Sí, molt guai. Uh, en la seva etapa vivint a Alemanya, el 2011, va crear el seu primer àlbum, que és el The Journey a Flame, i el seu treball en general eh, està molt inspirat en la història de les dones negres dels Estats Units i ha participat com a oradora en diverses uni universitats dels Estats Units, d'Alemanya, de Nigèria, Tanzània, Kènia, Sudan... Flipa. La baba, sí, molt a tope. Les belluga, sí. Mm. En aquest tema, eh, com ja us deia, treballar amb els, amb els Estranyo Ways, eh, amb la veu del Rodrigo Lavinya i, i, la, espérate, i la música del Víctor Pizza, i es marquen doncs, eh, aquest combo maquíssim que, que bueno, amb la seva energia no? que ja tenen tots dos també en la manera de rapejar que tenen i tal eh, que és un rap molt, molt tranqui, molt profund, no? que transporta espais molt segurs, on poder descansar, no sé, és el, és el que em transmet a mi, eh? <laughs> ara parlo de, que de la meva sensació escoltant això i espero que us agradi molt, gaudiu-la molt. Com es diu la cançó? No sé si ho has dit. La cançó es diu eh, Say It Extraño. Say It Extraño, som-hi. Extraño. Arranca el pim-pam-pum. you feel the power? Real magic. Listen. Yo, check it out rise for the honorable. Profit hides in common clothes. Good enemies study your flaws till they conquer you. Prodigal sunset, three fifths in the possible. Now mine met its fate on the space game The dominoes. Domino effect when I speak, a change probable. Leaf falling monocle, non linear obstacle. Pleasure principle from 40 Freudian scholars. Know your ego, lie to your face. The same way Obama do. Uh, time and the place for time, palm wine, it sets the shrine. Every man decide what he ain't gonna do for the vine. Seven point point soon mine arpeggio from low to high. Life and death, lovers in disguise. Earth, wind and fire. Reason with the goddess might blow your mind. Speakers in your spot combined deeper than that pulse release of 95. Actually, 93, I'm telling lies. Algebraic your thoughts coming off in an octave below divine. Uh. Write it down, y'all. Uh. Set your ego lie to your face the same way Obama do. Mm, yeah, yeah, made up, huh? Tinc plans, bons plans, sempre cor gran. Ells diuen chill, però mm, et tenen al blanc. Nedant amb caimans, matant amb calmants i corre, que tots s'ho mengen els bancs. I fot pesta rancid. Pinta guapo però al final es penco com fotos d'abans. Si el teu Facebook, fes-ho i que en pau descansi. Porto les claus de l'èxit quan torno del trànsit. Cremem el museu, ballem sobre les runes de l'imperi. L'únic criteri és sobreviure al coliseu. Vigileu, no deixeu gallines amb guineus. Entra l'autoritat, nen, tothom d'en peus. Que per damunt d'anar mundanament pel món estan de males i a milers de dies en què no tinc ganes d'aguantar-vos. Però menys mal que tinc els meus i puc comptar los tu, si vols, pots seguir tirant-me tardos. listen. La família it loud, posa el mapa. Uh, oh, say it loud like, uh. Oh. A quan anar-ho i extraño, way. Oh. I thought I told you not roof in Barcelona. Yeah. Catalonia. Let's go. in the building. We got the haters live with Victor Pizza. Uh. John Blaze with Extraño Ways. Uh. Say it loud like. Uh huh. espectacular el flow amb el que hem començat flow, aquesta edició. Mare. Eh? mare. Sí, sí. Molt es... guapa, molt guapa. Escolteu més de l'Aquanaru perquè no, no té desperdici. Aquanaru i, i Estanya Ways amb el Rodrigo i, bueno, i aquestes veus tan inconfusibles tant de la una com de, de l'altra molt guai, molt guapa, molt guapa excel·lent la, la proposta per, per dir hola en, aquesta, en aquest nou programa que tenim moltes ganes, tenim moltes cosetes a dir-vos i, bueno, i seguirem, seguirem amb més música combativa, seguim en primera ronda, ara és el mestre Tecles que tira la seva primera bala. Amb què, amb què dispares? Us porto una... no sé si dir-ne raresa, perquè avui en dia ja no és raresa. Mm. Pel pim-pam-pum, això fot 10 anys, hauria sigut com... em plouran pedres. Però avui jo crec que, que us pot agradar. <laughs> són resina, són d'aquí Barna, i és el seu primer tema enregistrat com a mínim, que es diu Please Look After Your Belonging, belong, Belongings, que vol dir, si us plau mira, vigila els teu, tus pertenències, el ah, teu sí? equipatge. És la, el típic anunci que diuen a l'aeroport. Ah, sí, estava al... pensant. Això és molt, molt d'aeroport, sí. sí. Sí, Exacte. Doncs ja veureu que és una cançó en contra de Anava a dir en contra de la, de la turismofòbia, però no. No. És a favor de a la turismofòbia. <laughs> a favor de la turismofòbia total. I ja veureu que, que està tota plena, de, a part de la lletra i la base, hi ha tot de sons del metro de Barcelona, de l'aeroport, de no sé Hòstia, què. Vale? I, bueno, és que... I eh, aquesta cançó té videoclip, que no sé si tu sí que la Sadi la, sí. la va mirar, que el vaig penjar al Telegram, tu no sí. sé, si no l'has vist, Isma, te recomano... Jo crec que no l'he vist. Que el miris perquè és guapo. I està gravat en vertical, que també em va fer gràcia. Dius, mira, un sí, videoclip eh? en... gravat amb... O sigui... Bueno, perquè és rotllo xarxes, no? Rotllo sí. Reel o History. Sí. De sí, sí, sí, jo el vaig veure a Instagram, de fet. Sí. Doncs una passada, aquesta penya. I demà, si tot va bé, les veuré al Punk al Parc del Clot. <laughs> Oh. No pares, tio, eh? no eh? pares. <laughs> Su! Su! Ah! Atenció, que arribi per Sorpresa! Tenim aquí a Polloleta i a Quique. Muy buenas, com estem? Hola. Esteu Muy o no? Sí. Ah, vale. Estem en directe, estem en directe. Ara punxa una cançó i anem. Vale. Doncs com us deia, ve Resina, le, són les Resina amb el seu Please Look After Your Belongings. Som-hi! Dale. After your belongings, please look after your belongings and go home. Go, go home. Go, go, go. go home. Um, after your belongings. Please look after your belongings. To be honest, los cojones, literally. Cógete un taxi. Oh my gosh. Me cago en Dios. Oh, I mean. Cuidadín. Actually. Bájate aquí. Oh, it's like. No vayas de guays. Never mind. Ay, ay, ay. USA, te robo el jersey, te robo el jersey. Próxima estación. Go home, go home, go home, go home, go home, go home, go home, go home, go home. You think we don't know what the fuck you say? Your language have colonized the fucking earth. You so free world citizen. Every month experience in a different place. You think you are being super cool by going to bunkers, by going to barn. We cannot access to the park well. Al bus de Barry, we cannot take. Please look after your belongings. <laughs> honest. Los cojones, literally. Cógete un taxi. Oh my gosh. Me cago en Dios. Oh, I mean. Cuidadín. Actually. Bájate aquí. Oh, it's like. No vayas de guay. Never mind. Ay, ay, ay. psicodèlia i paranoia al pim-pam-pum. Yeah! <laughs> déu nhi Veieu el videoclip, sisplau. Sí. De Resina, please look after your belongings. No, no. Mare meva. Mm, USA, Terror Hersey, <laughs> és, és, ens, ens ha copsat, eh? Bueno, tut, pues... tut, tut, tut. <laughs> Amb tots els soniditos de la rempa, del metro. El metro. Sí, sí. Ja ves, que guai. No, no, impressionant, eh? Impressionant a nivell de, de, de, de música, tecno, Bueno, és aquest tecnopunk, no?, que, que hi ha mm. actual, que s'està sí, fent. Sí, una mica així, sí. sí, sí, sí. De fet, tocaran el punk al parc, o sigui que... Algo de punk, Algo de punk tindrà. Que... Sí, sí, sí. sí. sí. pues mira, deixa'm dir-te que me l'has deixat votant. Bé, sí, m'agrada això. Sí, però jo també porto electropunk. Porto un duet d'electropunk que es diuen Asfixia 1000, eh, també fan punk alternatiu i són de, de Barcelona, és un duet format per Vicky i Larros i una persona de Tenerife que viu a Barna i es fa dir a les xarxes socials Tecnomierda, però no... Em eh? sona eh? moltíssim. No sé com es diu, en realitat. Us porto una cançó composta durant l'estiu d'aquest 2024, produïda per Mario Patiño i enregistrada i masteritzada per Atlantida Studio. És un temazo que es diu Baja por Depresión. Dos semanas sin trabajar. Soy una quejica, lo mejor es verdad. Ese pensamiento me sienta fatal. Ahora está de hambre y frío. Lograron que creyera que este dolor es mío y no nuestro. Y cada cual con su puesto. Un número en un recuento. Un secuestro a puerta abierta en el vacío. Me mandan a arreglar al mecánico. Supongo que si es algo más práctico, ir metiendo a la gente psiquiátrico que atacar el problema sistémico. Y temo que tengo muy poquitas ganas de hacer canciones alegres y marranas. Sí, volver al curro mañana no me parece ético quedarme en lo estético, encontrar el confort de lo estático. No ve su privilegio el escéptico, acepto que el dolor es lo lógico. Lejos quedan las revoluciones y al organizarnos no hay nuevas opciones. Y todo está igual tras manifestaciones, ¿de qué sirve el mérito? No era depresión. Baja por depresión, de asfixia mil. Bueno, la veritat és que ho deixava bastant clar. No era depressió, era el capital. Era el capital. M'ha encantat. Eh, haig de dir que m'ha encantat. A, a mi la veritat és que fora de micro et deia que si no haguessis vingut no sé si hagués posat jo mai aquest tipus de música, però reconec que està molt ben trobada amb la, amb la musiquilla aquella que li posen de l'anunci aquell de, de xampú. Na, na, na, na. <laughs> jo he de reconèixer que amb l'autotune... Ja, t'ha costat. Ja. Tinc una relació complexa amb l'autotune, sí, sí, però... És complicat, però bueno... Però, però bueno, era música combativa, això... Això sens dubte. Això està, això això està clar. Això sí. Molt bé, amb aquesta hem acabat aquesta primera ronda, anem de, de cara a Barraca amb la segona, que comença la Sadi, que, que portes per, per fer, Va, per fer ara, segona bala? Per la meva, per, pel meu ha aparegut. Ha aparegut. Ha aparegut. Atenció, ha aparegut. el mestre Tecles tot ho troba, tot ho fa, tot ho pot. Estava aquí buscant una peça... Un, un filtre de la, del meu del meu vaporitzador... aparato, vaporitzador d'herbetes. Hem estat, de fer tota la cançó de l'Isma buscant... Correcte, mirant el la terra. La rejilla. <laughs> Arrastrant-me pel terra, eh, per sota la taula. I mira, quan ja no ho buscava, ho he trobat. Just. <laughs> així és la vida. La sort no està per, sempre va així. La sort eh? no està sí, per sí. qui la busca, sinó per qui la troba, no? Exacte. <laughs> Molt bé, anem amb la, Venga, amb la segona va. de la Sadi. Jo segueixo amb el meu llibre d'estil i segueixo amb el rap, però pujo una miqueta d'intensitat, vale? Vinc amb els de Neighborhood... Neighbor nei, mira, és que em costa escriure-ho i més em costa pronunciar-ho. El veïnat. El veïnat. Sí, los chicos del barrio. És que en realitat és la traducció. The Neighborhood Kids. The Neighborhood Kids. És molt xungo quan tens algun... Jo, després, a la meva tercera ronda, tinc un nom d'un grup que encara, encara ara no sé com, com diré. Bueno, però... ja he fet la meva... Us... Bueno, no, no, no haré spoilers. No, ja parlarem. Ja parlarem. la meva última és jo dir, impronunciable. jo havia de dir belongings a l'anterior. Sí, o sigui, ja, sí, sí, <laughs> Tot sovint passa, eh? Que, que trobes que, alguna cosa aquesta que no. paraula és com que, no sé, se m'entrebanca, però tant escrivint-la com dient-la, tio. Ja m'enteneu. Neighborhood. Neighborhood. Vale. El veïnat. Sí. Los Chicos del Barrio, que és una banda de San Diego, Califòrnia, i fan un hip-hop conscient i està formada per persones amb talents únics. Vale? La Verde, que és eh, una de les MCs, l'Amon Amon de MC, eh, Nico Rossi, el Gatos, Loco, Gatos Locos i el <laughs> DJ JG. Junts utilitzen la seva música per promoure la conscienciació sobre l'abús infantil, els drets de les dones, la reforma policial, l'abús de drogues, les lleis d'immigració i altres grups marginats. Vale? És una banda que està emergent molt ràpidament eh, per la seva contundència a l'hora de parlar del que, del que els importa. I ben jovenetes ja han perdut la por i no s'ho pensen dues vegades a l'hora de posar tothom al seu lloc. Us deixo amb The Neighborhood Kids <laughs> i el seu tema Hash On and On. som -hi. Gotta open up your eyes, man. Everything moves in cycles, I swear. It seems like what we've seen before is happening again. It's almost like it just keeps going on a loop. Like it goes on and on. It just going on and on, man. I see these cycles, man. People don't see it. It's just going on and on, man. We gotta stop this. We gotta stop this. Chickadee, check that rhythm when I'm coming through your speakers. And this is for the ones that been hanging around the bleachers. So teacher, teacher, leave them kids alone. I don't wanna see another brick inside this broken home. It's that microphone checker about to teach the lecture. Get ready for the lesson, then they'll recognize the pressure. I test MCs like SAT. espectacular, Delirium Tremens, amb aquest tema zarrangano des de San Diego, San Diego. Califòrnia. Mm. Flipa. Sí, sí, a més que són, són adolescents, eh? Es nota quan el rap és d'allí. Sí. Yeah, sí, sí. Que, o sigui, es, es detecta ràpid amb... que és del Yankee. Eh? I a més amb les veus de xavalada que se'ls notava. Mm. De 15 anys i coses així. Sí, 15, sí, 16 no? tindran, sí, sí. Que guai, que guai. Mm. No, bé, doncs pugen forts, eh? Ja ves. Collons. Sí, a més li foten canya, sí, sí. Està sí. molt guai. I tant. Demà que segurament veuré el Sapatxe, els nostres col·legues que fan hip-hop, que fem hip-hop. Pues, que feu, eh, que feu? Sí. Pues segurament eh, el, el Dani Castro i el Marc Palli doncs segurament els ensenyaré aquesta perla que ens acaba de tirar la, la mestra Sadi. Ole. Molt bé, i seguim amb una nova cançó. Ara és el torn del mestre Tecles que tira la seva segona ronda. Què ens portes, bonic? Vale, doncs jo també ho rapejaré un, una mica. No, no jo, Vinga. sinó... Tampoc no me'n vaig enlloc. Vull dir, som <laughs> de Màlaga, no, me'n vaig cap a Màlaga però no hi vaig físicament. Però no vas tu i, i rapeges però no, però no rapeges però tu. no rapejo jo, exacte. Va, no? Eh? Un anem pillant, anem pillant. Eh, Eric, no? Qui era? Que era l'Eric, no? El... <laughs> Molt bé, doncs mireu, des de Màlaga us presento la Faenna, amb dos enes, Faenna, Faenna i Beats. Vale, són duet. I extret del seu disc... Segon duet, eh? Mm. extret del seu disc d'aquest mateix 2024, crec que el febrer... Ara potser m'estic colant. Bueno, d'aquest 2024, que es diu Julia i Manuel, que no sé si es diuen així el, ella i ell, no? la, la faena i el man, Manu Beats, Manuel, sí. i mm -hmm. la faena podria ser podria la Júlia, ser la Júlia. Pues però sí. no ho tinc confirmat, no ho sé segur. Ahí queda la cosa. y he traído una canción que es diu Grindando los problemas. Toma, <laughs> guapísima, ya veureu. la faena, olvidando la ruina. Niños con la canina, están migando plastilina por las esquinas del barrio. Varios esquivan a los guindillas, juegan al pilla-pilla, cuelgan zapatillas ya. Yeah. me saluda la vecina, se me ha vuelto a hacer tarde, shit. Otra vez voy China, chicos. I got no money like Nina. Estamos ideando planes para salir de la rutina. Que están mirando tanto, primo, ¿por qué no disparas? full de chuiga, corre y no diga nada. Rollo rack, diga, barras sucias y apretadas. Hay algo que me obliga, debo aprovechar mi tara. Si muero que sea matando, Tony Montana. Si muero que sea con un plan, gata katana. Si muero que me entierren en chandal como a Javi. Si muero cantando canciones, Puff Daddy. Otro día más, estamos brindando los problemas brindando los problemas, el ruido de la ciudad, la fatiga y la pena. Estamos grindando los problemas. Otro día más, mamá, grindando los problemas, sí. Estamos grindando los problemas. Otro día más, fumándonos los problemas. Fuck, estamos grindando los problemas. A quien se apropia de lo que nos sujeta, son. Tú quédate con sujeta. Uh, la mentira va con muleta, la vida o la muerte, dime tú a qué respeta Casi siempre llevo algo encima que me comprometa. Quiero salir del hood del mood, hacer la maleta, pero estoy con el tiempo jugando a la vendetta, enviándonos manos negras, puto, llámame changreta. Sé que vivo sin dar explicaciones. Oh, maita mía, no me llores. Sé que queda poco pa' que todo esto mejore y mía, no me llores. A veces tengo discusiones con el cuore, pero aún me brillan los ojos, Lola Flores. Pero aún me quedan 21 gramos de alma y de polen. No faltan medios, pero sobran intenciones. Sí, curado. grindando los problemas. Otro día más, grindando los problemas. Estamos grindando los problemas. Otro día más, mamá, grindando los problemas. El ruido de la ciudad, la fatiga y la pena. Otro día más, fumándonos los problemas fumándonos los problemas. Otro día más que no fumamos los problemas, sí. Tú sabes, en el mismo sitio de siempre, con la misma gente, haciendo lo mismo. Estamos fumándonos los problemas. Oh yeah. Oh yeah. Gran, gran flow també aquí, eh? Sí, sí, sí. Bon descobriment també. Faena en Manubits. Des de Màlaga. Molt bé, molt bé. M'ha semblat excel·lent, excel·lent mm. la proposta de, del mestre Tecles també, com, com no podia ser d'una altra manera. També te l'he deixat dit o no? Jo ara ja ara començo... Ja... Sí, per això m'he posat últim, perquè començo a anar Ja tires cap amunt, eh? Sí. Bé, bé, així ens acompassarem d'aquí una estona. Mm. Jo, jo ara vinc No, no, re, re fort, eh? Però sí que una miqueta de Celtic Punk. Oh! Ah, oh bueno, ja, ja és el canvi de registre aquest, que ja no és tecnològic, sinó que ja és més guitarretes i coses així amb distorsió. Handmade. Instrumentales. <laughs> Mira, és Reina Roja, que és una banda que he descobert eh, recentment, que és una banda de Celtic Punk, com dèiem, fundada a la, a la localitat madrilenya de Ribas Bacia Madrid, que la veritat és que fins fa molt poc no sabia ni que existia, <laughs> però, però sí, es veu que allà hi ha un lloc que es diu Ribas Bacia Madrid, i que l'any 2014 es van constituir com a, com a banda, defineixen el seu estil com a hooligan folk, combinant la contundència del punk i les lletres reivindicatives amb melodies festives del folk irlandès. La banda la formen Gonzalo, Ernie, Jorge, Álvaro, Ana Giovanni i Ana Maria. El 2022 Eh, Reina Roja presenta Holy, Hooligan Folk, el seu primer àlbum d'estudi, gravat als estudis Corleone de Mr. Chifley, que, que és el guitarrista d'Avias Corpus. I tanmateix avui us presentem el seu primer single d'avançament del que serà el seu proper EP. que es dirá historias de rabia y resistencia. Us deixem, doncs, amb Reina Roja y aquest temazo que s'anomena Solo nos queda vencer. Frías las noches aquí sueldos que apenas calientan, sueños rebeldes vuelven a brotar, sueños que hacen realidad. Hipoteca no nos queda vencer. Era en Reina Roja, des d'aquest de aquest single d'avançament que, que de, donarà peu a aquest Històries de ràbia i resistència. Que Però és, és estrena? Que... És l'avançament del primer disc o ja en tenen altres? Eh... Pot ser et pillo ara. Perquè ja sona a himne, això. No, no, no, tenen, tenen altres. Tenen altres, tenen clar, altres. Clar, és que si sí. comencen fent un himne ja... No, no, no, tenen altres, tenen altres treballs, es van fundar el 2014, vull dir que tenen vale, altres vale, treballs, vale. i ara el que estan traient... No sé si tenen molts, eh, però el que sí que està clar és que aquest és el primer single, però no és l'únic que ha sortit. Crec que ja han sortit dos o tres avançaments del primer, del, del seu nou EP, que es dirà això, Històries de ràbia i resistència. Vale, vale, vale, vale. I aquest és el, el primer que van treure com a avançament del, del treball, va ser aquest, i vaig pensar pensar, hòstia, està, està ben guapo. Molt bé. Molt bé, doncs eh, si seguim encara més endavant, ara volem enviar una salutació i una forta abraçada a les companyes de la Rampa Sabadell, al centre social ocupat al carrer Manso 147. Ep. Ep. Epa, que hi ha una ocupa fa un any aquí a Sabadell i, i, bueno, i, i us passem a llegir el manifest que hem adaptat per a l'ocasió. Com més allunyades d'un sistema repressiu, l'ocupació com a expressió de la passió i la resistència – la rampa neix el 13-12 del 2023. Eh, 13-12. Ah, mira. A cap. Hòstia. Un grup d'amiguis decideixen prendre un impuls ple d'il·lusió i motivació. Ocupen tres naus a Sabadell cercant un lloc on poder viure i crear sense dependre de les estructures tradicionals i amb la idea de donar vida a un espai que, ref que reflectís allò que són i tot el que volen compartir. Va ser aquell dia quan van descobrir que les naus estaven comunicades entre si Hòstia, tres naus comunicades entre Flipa. si. I es van adonar que tenien molt més espai del que necessitaven, però també que aquell lloc tenia un, poten un potencial immens. Era com si el destí els estigués mostrant que tenien molt més del que pensaven per construir alguna cosa pròpia. No es tractava només de trobar un lloc per viure, sinó de donar se que juntes podien transformar aquest espai buit en una cosa única, en una llarg que reflectís la seva manera de pensar, de viure i de col·laborar. I tot això enfortint l'essència com a amiguis, com un grup i com una comunitat. Sense rampa no hi ha projecte. Aquesta, aquesta rampa va ser el primer pas, la primera reforma que van fer per tal de poder seguir camperitzant els seus vehicles habitatges. Des de llavors no han parat de treballar, sempre buscant millorar, adaptar-se i fent de la rampa un lloc on es pugui crear, compartir i créixer. Tenen una nau interior amb espai dedicat a la producció audiovisual. Cada vegada es pot dedicar a altres activitats, des de gimnàs fins a tallers i conferències. I pel final de la tardor tindran habilitat i funcionant la serigrafia i impremta. També segueixen millorant el taller mecànic i, el, i de camperització de vehicles avui es troben a un, a un punt clau d'aquest camí, amb la intenció d'anar més enllà de les seves parets. Volen integrar Rampa més activament al barri i a tot Sabadell, oferint l'espai per a activitats i esdeveniments, projectes i obrir-ho a propostes i col·laboracions. El seu primer objectiu és, i sempre serà, per amor a l'art i la resistència. L'energia que volen transmetre des de la rampa és proactiva, creativa i sempre en un entorn segur. Busquen que aquest lloc sigui un refugi on la creativitat flueixi lliurement, un punt de trobada per a totes aquelles que comparteixin la seva visió de la resistència, l'art i la comunitat. Salut i resistència! A més, la gent de la Rampa està organitzant un festival per aquest proper dissabte amb els següents actes. A les 11 del matí, a la plaça del Treball, cercavila amb Los Deliciosos. I a les 12, shows i vermut, amb He Who Clown i la màgia de Kao. A les dues, al PDSCAR, més dinar popular i tallers. Allà estarem. Allà estarem, allà estarem. I a les 4, concert amb Tornavís, Brac, o sigui, Tornavís per una banda, Brac per una altra i Hereus del Bit per una altra. I a les 8 i mitja, ja per, per com a cloenda, Jam de Foc amb la Noelia, una, una oient del programa. I tant, i tant, molt bé. No hi falteu, no hi falteu, allà serem. Molt bé, doncs després d'això, de, de, continua la bona música combativa, seguiu a Ràdio Trama, la, la ràdio lliure de Sabadell, seguiu el Pim Pam Pum, música de trinxera per oïdes dissidents. Ara és el torn de la mestra Sadi. Que, que ha arribat tira... just a temps. Sí, arriba just a temps per tirar la seva segona bala, que portes bonica. Segona no. Tercera. Tercera, tercera. perdó. Tercera, tercera. Ja Com que no comences tu les rondes... No. <laughs> Va perdut, eh? Sempre, sempre. <laughs> Sí, a veure, és que m'he trobat a la Polluela i al seu pare el Quique sopant a baix mm. i ja està, hem estat parant una, una, una estoneta. Segueixo, va, que me, cen, que me centre. Tercera, vinga, vale. Vale, la meva tercera vaig una mica votant amb la teva, sí, Isma. Eh? Que guai. Sí, perquè porto... És eh, folky yankee, yeah. però de Madrid, també. Ah, sí, eh? Sí, sí, és un grup que he descobert ara fa tres dies eh, que són les Daulins, que són quatre noies que eh, porten el que elles anomenen el country ibèrico. country <laughs> ibèrico. country ibérico. ibèrico. I fet per dones. Sí, són quatre dones, sí, sí. Surrealista tot. Eh? <laughs> Com a presentació, no? Sí. Perquè el Yankee és al revés, és tot de... Tot de tios, sí, sí. A més, molt tios, clar, no? Clar, molt... Molt macho, molt macho, molt macho. macho ibèrico d'allà, no? Sí. Molt, molt macho tex, tejano. <laughs> Sí, sí. pues eh, van començar... Bueno, és un estil que, que amb influències del folk, el country i el blues americà, i van començar doncs, una mica diumenge tras diumenge tocant el Rastro de Madrid, eh, pues, simplement per juntar-se i tocar la seva música i compartir-la amb la penya que, que passeja per allà, no? Que guai, no? Mm. I, bueno, com molts grups comencen, van començar amb versions i així, però ja de seguida es van posar a fer els seus propis temes i, i van <laughs> engegar el seu primer... Ep! Ep! <laughs> Ep! Ep! Riau! És com s'haurien de pronunciar els EPs, no? Clar. Ep. Està en majúscules, s'ha de dir cridant Ep. Ep. <laughs> Sort de les escumes del, del micro, no? Ep. Ep. Sí, perquè si no, ja m'ha patat també una mica. El seu primer EP homònim... Bé. Homònimament homònim. parlant. Primer homònim. Primer, homònim. primer EP homònim. E <laughs> Ho té tot, eh? Ep, homònim. <laughs> Ep, homònim. homònim doncs això, de Dowlins, i són Carlota Canovas al banjo i a la veu, Valentina Salazar, acústica, mandolina i veu, Cristina Lanunza, contrabaix i baix, i Esther Pérez a la bateria. I amb la cançó I Was Born us presento aquesta banda que ja us dic que sonarà més vegades aquí. Ole. De Taulens, som-hi. Eh? De Taulens. don't like me, let rock and roll, hija, hija, hija. Oh yeah. Flipa, no? Sí, eren a Madrid, eh? Segur, eren eh? Madrid, no eren a Madrid, eh? No eren d'Arizona. No, eh? no, no sabem si tenen arrels potser americanes, no ho sabem. Hòstia. Però no, no. Pues... Madrid. Tant la música com fins i tot la dicció mm. de, les, de les persones que cantaven, mm, déu nhi déu nhi Li he preguntat a la Sadi m'ha no dit que sí que canten en anglès i en castellà algunes. Eh? O sigui sí. que... Ah, sí, eh? Mm. Ja ves. Pues, Tenen algunes en castellà també. Pues, molt bé, perquè la veritat és que ho feien de lujo i bueno, és, és, ho dèiem fora de micro, no? que la primera setmana de, de guais però la segona ja vas amb les camperes, no? <laughs> sí, sí. Allà per, per el rastro de, por el rastro de Madrid. De Madrid. <laughs> Con tu sombrero. Qué màquines molt xula, molt xula. La veritat és que molt guapa, excel·lent a nivell musical i excel·lent la proposta, com sempre, de la mestra Sadi. Anem amb un altre tema, ara de la mà del mestre Teclas, que portes en tercera ronda. Bueno, porto... Me'n vaig cap a l'Alt Penedès. Vens cap a casa, eh? Porto el segon homònim de la vetllada, ah, ah. perquè porto una banda que es diu Eat Your Enemy, menja't oh. el teu enemic, i extret del seu disc d'aquest mateix 2024, no sé si al febrer o com, com a l'anterior cançó que he portat que sé que hi ha un del 2024 que era del febrer, però ara però he vist que n'hi havia dos i dic ara no, sé, ara no sé quin, quin és quin. Com que no m'apunta, ho faig tot de memòria. <laughs> pues passen aquestes coses. Quin skin? Quin skin, però bueno, quin, quin skin? Quin... <laughs> cap rapat, fa el, fa el gesto de cap rapat. Quin rapat, quin no? Skin. Quin skin. Doncs això, bueno, més enllà de, de si era el febre o no, It Your Enemy, extret del seu disc homònim, i he tret una cançó que es diu Espanyistan. Espanyistan. I flipareu perquè és una banda d'aquestes que a mi m'agraden molt, que és rap, però amb, amb banda. Mm. O almenys això sembla. No, no, he vist, no he vist en directe, però... Sempre guanya. Però dona aquesta sensació. Lletres totes combatives, mm, me les he estat escoltant una miqueta de totes i, i déu-n'hi-do. O sigui que it Your Enemy, Espanyistan, des de l'Alpenedès. Som-hi! Vale. <laughs> Increïble. Estava eh? l'Isma aquí dient, però què? Però què és esto? Quina barbaritat, tio. Quina barbaritat. Això és hardcore rap, però d'aquí, de, de, dels països catalans. Feia temps que actual. no, que no n'hi havia una així, eh, per aquí. Teníem el EAM... No? Que Subversa. Ten... Subversa, algun hagut, però, però no es prodiguen gaire, la veritat. I... Hit your enemy. It, it. Eat your enemy. Menja't el teu Menja't... enemic. Flipa. Flipa. De l'Alt Penedès, tu. Com te les gastes, tecles, tio? Em deixes, em deixes bocabadat, tio. Isma Namoret. Sí, sí, la veritat és que I'm Falling in Love amb aquesta banda i sí, sí, intentaré buscar cosetes i, i enterar-me de, de, de què fan i tot això. Que guai, que guai, quina, quina bona troballa, tio. Bueno, jo no sé la gent que ens escolteu, però... Jo quan, Aquí ens no, quan, pugui, quan pugui pillar-los per banda en un directe, eh, hi vaig de cap. <laughs> Mira, ara estic, estic, no et costarà. Estava veient aquí que havien tocat el 25 de maig a Vilafranca, amb Mala Hòstia, La Guadanya, Pulso i Your Enemy. O sigui, bolillos en fan per aquí. Mm. Se'ls haurà de... Se'ls haurà de perseguir. I tant, i tant. I tant. Sí, sí, sí. Si, si sonen en directe, igual que en disco, que és difícil, però el rap en banda a vegades... Bueno, encara que sigui la meitat de bé, ja sí, estaria sí, sí, bé també. també. És que sonava molt potent, eh? Sí, sí, no sí. sé on ho han gravat, mm, però... És un, és, és un canyardot. És un canyardot. Molt bé. Molt bé, doncs per tota l'escaire... Que, que ara, Ricardo. També te l'he deixat votandito, aquesta? O... Bueno, no, no, no tant, no. Però, però, però, però sí. <laughs> Te l'has deixat botant al cor. Jo, jo en aquesta sí, ho, tinc, sí. ho, ho tinc complicat perquè abans parlàvem de, de, de, de textos que costen. Mm. Aquest és un, no? O sigui, és, és, és quint nis. Vale? Que dius, ah, ho has dit molt fàcil, però, però acaba en T i comença en K. Què, què? Ah, Aquí ah, vale. què fem? Skint Gnis. És que... <laughs> No, no pot ser. Ho has intentat fer d'una altra forma. I què vol dir, skint? Pelat. No, tinc, no tinc ni idea. No, perquè acaben T. Skint? Gnis. No sé, ara, ara ho buscarem. Sí, però gnis són genolls. Sí. Skint, genolls pelats. Genolls pelats. Ah, sí, eh? Però, però... Skin és pell. Sí. Skint deu ser pelat, el participi, no? De... Vale, vale, vale. Sí, sí, són genolls pelats. O sigui, genolls pelats. No com... havia llegit mai això, la, la frase en anglès així, però n'estic segur que vol dir això. Doncs mireu, són una banda de queer punk de, de Riot Girls, wow. de Sheffield i Manchester, Anglaterra, Bé. i ja veureu que les seves lletres són personals i polítiques, parlant de gènere, sexualitat i igualtat de drets. Ells són Raquel a la bataca, Jinx a les veus, Skunk al baix i Bella a, a la guitarra. Us portem avui un tema del seu EP Girls eh, eh, Germs, Girls amb triple R, d'aquest 2024, un EP de tres pistes gravat en cinta per capturar el so en brut en directe i la cançó que escoltareu a continuació pertany en origen al seu EP de Ep. debut, <laughs> sí, un tema que sonava molt diferent quan es va gravar. Des de llavors s'han accelerat, s'han desenvolupat i ara és la seva cançó preferida per començar els concerts. Amb totis vosaltres, Skin i aquest Is the Rich. Hit the Rich, de Skignis i des del seu Girls Germs del 2024. Què us, què us ha semblat? Pues brutalíssim. Fascinant. Us haig de dir que la cançó original era molt més lenta i era molt més, molt més sostinguda, era com més, més cansada. I, S'han autoversionat. S'han autoversionat i, i o sigui, és, és una cançó que ha anat doncs, patint com una mena de metamorfosi fins mm. a arribar a ser com una de les seves preferides i, i sembla I, que comencen I, tots i comencen els Així, sí. eh? comencen a... Que guai, això. Menja't els rics. Sí, està guai. La veritat és que és un projecte bastant guapo des de, des de Manchester i Sheffield que intentarem seguir, i tant que sí. Molt bé. Genolls, pela... Genolls pelats. Sí, Genolls pelats, sí, sí. sí. Confirmat, confirmat. Confirmat, clar que sí. <laughs> Molt bé, doncs després de Skin Knees, eh, em sembla que em falcàvem alguna... Us falco una cunya o... Cunya malà! <laughs> <laughs> Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Els dijous, en algun moment del vespre, a radiotrama.cat. També ens podeu trobar a Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. I a Ràdio Activa, la ràdio lliure de les comarques centrals del País Valencià. Ole! I a l'Ivox, i on faci falta. I on calgui, clar que sí. I... Aquí baix, als Ateneus i centres socials d'arreu. I quan puguem, amb amb eh, la gent de Clatallots, el crac de Rubí. El crac. I ara que parlem de la gent de Clatallots, també, que abans se m'ha passat, és una minifalca, que la setmana que ve tindrem aquí els ignorants, que eh, ens presenten que, nou, eh, nou treuen, treball. Treuen disco. Sí, tenim moltes ganes de tenir-los aquí, que ens expliquin... Però pues, és un EP? O... És un EP, és un EP. EP! EP! EP. Molt bé, doncs pues això... Dit, dit Però són això... quatre cançons només, no? Sí, Spoiler? Sí. És curtet. Per això dic, no sé si és, té un altre nom... És un EP. Ah, no és el... LP és, era el que és long. Long play. No seria un long Però, play, seria un i, short play. Short play. Però EP què vol dir? La E? Eh, no, això, això és un jardí que, que no la setmana sabem, eh? passada eh? no, no vam, no vam <laughs> ningú, esbrinar. Ah, ja es vau ficar eh, en això? Sí, sí, sí, sí. van, van entrar-hi, ep, però no... no, ep, ep, I, e no vam i no ho hem buscat. No, e ep, no, no, no hi entrem, ep. Ara ho farem, ara ho farem. <laughs> Molt bé, doncs... Pues, eh, bé, seccionar-se? Sí, em sembla que sí, eh? Jo també ho crec. Mm. obrim la secció Punky Dona. Arriba la secció Punk i Dona, que pretén acostar-vos la biografia de dones punk que en l'actualitat estan a sobre dels escenaris perquè les conegueu i flipeu amb la seva bona música combativa. La protagonista d'aquesta edició 134 d'aquesta meravellosa, secció és la Paula, integrant i trompetista de la banda punk rock Punxada. De nom complet, Paula Márquez Tejado, però amb el nom artístic Paulia Marte, neix el 1999 a Sallent. De professió, la Paula és músic i, com no podia ser d'una altra manera, una de les seves principals aficions és la música encara que, ente, encara que entre d'altres també es destaca la interpretació, el futbol sala, mirar sèries i pel·lis i dormir. De manies ens explica que quan surt de festa, concerts o el que sigui, sempre porta la seva motxilla on hi porta menjar, aigua, alguna jaqueta i el seu kit d'herba. En definitiva, tot el que pot necessitar per sobreviure i ens remarca també que no beu alcohol. Quan parlem de militància social i activisme, ens diu que quan era adolescent va militar a Arran Sallent, que ja no existeix. Ha sigut monitora d'esplai i sempre que pot participa del moviment popular de Sallent, que és molt potent i compta amb gent molt guai i considera que segueix una ideologia antisistema. En quant al caràcter, al tenir TDA, hi ha vegades que pot ser una mica complicada, ja que encara està aprenent a funcionar com a ella li vagi bé. Es considera una persona segura del que pensa i té clares les accions amb les que hi està d'acord i amb les que no. Es guia per l'humor i la sinceritat i, per tant, sempre intenta actuar a partir d'això. Li preguntem ara per les influències musicals i ens diu que tot. Explica que, sort de tenir un pare melòman, ha crescut escoltant tot tipus de gèneres musicals. Com a grups de la infància ens, destaca, ens destaca els Red Hot Chili Peppers, els Escape, Nicki Minaj, Rihanna i Avril Lavigne, entre d'altres. Actualment els seus grups preferits són Adala i and Dodo Sound. Uh. Un love, per això. Ha fet el cor amb la mà. La, la <laughs> Ens diu que ara està, està escoltant bastant reggae, però que a la seva llista de reproducció es troben artistes com Tribade, Santa Salut, Senyora Tomasa, Nati Peluso, North East Jazz, Ska Jazz Orquesta and the Wicked Division, Queen Omega, Zo, Auxili i la que considera la seva contradicció, la Yal. <laughs> ens aclareix que normalment a l'hora d'escoltar música es guia més pels artistes o bandes i no tant per gèneres musicals. Li demanem ara que ens expliqui una mica la seva trajectòria musical. Fem la pregunta de a quantes bandes ha participat i la veritat que no ens deixa indiferents. El primer grup on va estar va ser quan feia primer d'ESO. Es va juntar eh, amb quatre amigues per tocar alguns, alguns temes, però mai van fer cap concert. Com que fa música des dels 4 anys, sempre ha estat en algun conjunt o combo, però des de la ESO va estar un any a la Unió Musical del Bages i fins fa dos anys intermitentment a la Small Miller Band de l'Escola de Música de Sallent. I des de fa dos anys es fixa eh, des de l'any passat amb el baríton. El 2019 va fer un duet de poesia i música amb el Guillem, que és el guitarrista de Punxada, que es diu Kecia, espero que l'estigui pronunciant bé, on la Paula canta i interpreta els textos i cançons i també hi toca la percussió, la melòdica, la guitarra o el que faci falta en alguns temes. També ha fet alguns concerts a duet amb alguna amiga i ha estat en diferents batucades. Actualment està treballant amb la banda de ball Estrès Band, tocant el saxo i una mica de percussió i punxada, on hi toca la trompeta, que és el seu, el seu segon instrument. A vegades també fan de PDs amb algunes col·legues a festes alternatives. Te records del primer concert? Ens diu que no pot recordar el primer concert de la seva història, ja que hi porta tota la vida pujant escenaris. Molta música, eh? Sí, Aquesta sí. Xavala. Però recorda amb molt carinyo el primer concert amb Kecia al setembre del 2019 a la Fumera, a la Festa Major de Sallent. Va ser molt bonic veure com va gaudir la gent de tot el que van estar preparant i la gran rebuda que va, que va tenir el projecte. El primer concert amb Punxada recorda que va ser a l'estiu del 2022 a l'Espurna, i que també va estar molt guai pujar sobre d'un escenari a tocar la seva música i veure la gran acollida de la gent. Ara passem als cotilleos. <laughs> Anècdotes. Així com qui no vol, traiem la pregunta de ens pot explicar alguna anècdota personal? <laughs> Educadament, la Paula ens contesta que va estar un curs vivint a Madrid del 2021 al, 2022 i que va estar una de les pitjors experiències de la seva vida perquè, eh, però que no la canviaria per res, ja que va poder aprendre a viure amb ella mateixa, a escoltar-se, i també va poder conèixer gent d'arreu d'Espanya que s'estima molt i formen part de la seva vida ara mateix. Va ser una experiència que li va fer adonar-se del que li agrada i s'estima el seu poble seient. Seguim eh, volent una mica més i ara li demanem que ens expliqui alguna anècdota relacionada amb la música. Ara eh, ens explica una de ben bona i és eh, en un concert de Arroní, amb, una, amb la banda dels Tres es va tirar al públic mentre cantava eh, una cançó, però no recordava que portava el mòbil a la butxaca i li va rebentar el terra. El terra. Uig, oh, uig. A partir de llavors, sempre que canta aquesta cançó, es tira al públic igualment, però abans deixa el mòbil a l'escenari. <laughs> Bueno, bon ritual. <laughs> Finalment, volem que ens parli dels plans de futur i ens comenta que actualment es troba a l'ESMUC fent producció i gestió cultural ja que el seu futur ideal és poder viure sobre els escenaris tocant o actuant, tot i que encara no estigui exercint com a actriu, però sap que és un molt molt complicat i vol aprendre com funciona, tot el que passa darrere dels escenaris, cosa que també li agrada, per així poder tenir un plan B i poder treballar d'alguna cosa que li motivi. Ara sí que sí, després de conèixer una miqueta més a la Paula, després de saber que és una persona plena de motivació i amor per la música i tot el que l'envolta, després de fer boca escoltant la seva incre increïble trajectòria i dedicació, us deixem Tremendo. un tamazo de la, de la banda Punxada, on toca la trompeta acompanyada dels seus companys. Gaudim amb nosaltres d'una de les cançons del seu primer àlbum, Amb el cor petit, i us convidem també a que feu un cop d'ull i estigueu atentes a aquestes fierecilles. La cançó es diu Polis i sabem que no us, que no us deixarà indiferents. Que soni! dia no respres la boca si no vols una pallissa cap a terra serà per la ferida és el llavi inflat i la cella partida tires molta por per la teva vida que és només defensa en l'oligarquia o en el carreró més de nit cada dia només una parla per ser vida dinàmica ja sabeu el que us dic, ja sabeu el que us dic, ja sabeu el que us dic, potser la serena no penso marxar d'aquí. Ja sabeu el que us dic, ja sabeu el que us dic, ja sabeu el que us dic, potser la serena no penso fugir d'aquí. escapes de les seves boques i les seves grapes. Brutes de sang les seves escates. Mira d'assassina, no sé què esperaves. Bèsties verdes sota llums blaves. Només els agraden les coses ben blanques que treu pel nas o per les mirades. Mira d'assassina, no sé què esperaves. Ja sabeu el que us dic, ja sabeu el que us dic, ja sabeu el que us dic, quan sota la serena no penso marxar d'aquí. Ja sabeu el que us dic, ja sabeu el que us dic, ja sabeu el que us dic, quan sota la serena no penso marxar d'aquí. ja fet tard, hem fet tard, hem fet tard, assumim-ho. No, però això després no es notarà. No, no, això no passa res. La primera pixada. Bueno, enganxadeta de toro. No, no es pot estar a tot arreu. si estàs aquí, no estàs allí. Molt eh, bé. Gran secció i gran cançó, també. Gran cançó, sí, sí. sí. sí. Vaig estar mirant així el que tenien i tal. I... Polis, polis. És una, és una passada la varietat d'estils de, que, que, que posen pel davant la gent de Punxada en el seu primer treball. Mm. I, I la veritat és que és un treball ampli i, com dèiem, amb, amb molts estils i que val moltíssim la pena. Moltíssim la pena. Sí, sí. Molt guai. Molt bé. Mm. Molt bé, M'ha agradat pues... molt fer aquesta secció. Que guai, sí. que guai. I la Paula també a través de xarxes, super, super atenta, igual que el grup, super guai, la veritat és Una que... Una jefaza. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí la tia... A tope. Diria que poques persones han passat per la secció amb tanta música, amb el jove que és. Bueno, és que és una trajectòria és, de tota és, la vida, és brutal, no? Al final. És brutal, és sí, brutal. Sí. Molt bé, molt bé. Doncs, després de la seccionassa i la cançonassa d'Esponxada, amb la Paula avui de protagonista punkidona... I mentre tu has anat a fer un riuet, hmm. eh, hem, hem estat comentant que ja sabem el que vol dir un... Ep! Ep! ep. Què és un ep? <laughs> és un extended play. Extended play. Traduït, seria entremig del single i l'LP. Vale. El single és pues, això, pues, un, una o dos cançons màxim, no? O, mm. així, sí, un, sí, sí. Que és quan eren aquells vinils petitets. Correcte. No? Era un single que que havia pues, això, una o dos cançons per cara i, i poca cosa més. El long play seria el disco el gran, gran de tota la vida i un EP pues, seria un entremig. Un entremig, entremig. entre 3, 5 mm. cançons... Com el de Mateòlica. Mateòlica té un vinil mm. i no és ni petit ni gran, és mitjà. Sí, mm. jo el tinc aquest, el li vaig pillar l'últim bolo a llevar lo Sí. Però aquest té més cançons, eh? no sé si això seria un EP. Mm. Perquè té com vuit cançons i el que jo he trobat... Però és petit, Són... sí, és més petit que els grans. Però crec que no va tant ah, per, per la, la mida... És l'entremig del EP i el LP, no? L'entremig del single i l'LP. EP, ELP. <laughs> <laughs> És el EP del EP. Correcte, correcte. <laughs> vale. És, és així, és, és, esto és així. Sí, sí, bueno. Aquí funcionem eh, així. Però hem, hem tancat un jardí que sí, l'arrestàvem sí, des sí, del sí. programa passat. Correcte, sí, que... correcte. Jardí tancat, jardí que no s'hi torna a trepitjar. <laughs> bueno, ara el podem trepitjar, però a consciència. Però sabent, no? Ep. Ep. bueno, què? Cap on anem? Doncs anem, fem una mescla de Barna, Itàlia, Rússia, perquè... Ui, ui. Sí, perquè porto Les Conchitas Gutiérrez. Oh, novament. Que és una banda fincada a Barna, però els seus membres, o sigui, la cantant canta en italià, per tant, algo d'italià té, mm -hmm. però és una noia que va passar per la secció Punkidona també Punky. a la 30 a la 30 i algo, o sigui, fot la tira ja. I, i allà deia que era nascuda a, a Rússia, bueno, a Rússia. A, no sé quin, ara no me'n recordo. Amb quin grup va passar? Amb les Conxites Gutiérrez. Ah, vale, vale, clar, clar, clar. Sí, sí, sí. La Iaisa, sí. Iaisa es diu. Correcte. Doncs això, és nascuda allà a terres russes, però es va criar a, per Milán i, i tal, allí va aprendre el que és l'ocupació i tal, i es va motivar i va canviar la seva vida completament i es va dedicar a, a això, no? a tot el que és a fer coses al carrer, a ocupar, a, a viatjar Activisme. també amb aquesta moguda, sí, mm. dedicant la vida com íntegrament a, a això. I, I en aquestes mogudes va arribar per aquí Barna. I aquí van muntar aquest grup, les, les Conchitas Gutiérrez, que em costa molt ficar-li el les en català, com si fos català, yeah. i després conxites yeah. en, en, castellà. Em surt les, les conxites, conxites o les conxites, yeah. però no les conxites. Sí, sí. <laughs> Em peta el cap. <laughs> doncs això, les Conxites Gutiérrez acaben de treure disco, es diu Tòxica, que vol dir tòxica, no? En, en, en, en, ital, en italià, però s'escriu amb dos S's. Tos, Va, tòxica. Ah, vale. Tòxica. Tòxica. Vale. I, jo i... pensava que havies pronunciat la X com S. <laughs> Llavors era com no, no, no. tòstica, tòstica. Es, ho estic llegint i hi ha vale, dos vale, S vale. aquí. Tòstica. Vale, perdó, perdó. I, i extret d'aquest tòstica recent sortit del forn, us porto una cançó que es diu Caminando su la luna. Oh. <laughs> Som-hi. 这个世界。 puoi scappare Lasciami qui, lasciami stare Da te stessa non puoi scappare Dice che col tempo, dice che ti passa tutto Ma il mio sangue scorre nero, il mio cuore è sempre a lutto Scrivo canzoni deliranti perché non ho un cazzo da fare Sbatto la testa mille volte ma fa sempre male uguale Fa sempre male uguale Lasciami qui, lasciami stare forte e complicato passeggiare coi tuoi traumi e fare pace col passato. Affogo in un bicchiere la mia mente e i miei pensieri, tutti i giorni sono neri, il domani è uguale a ieri. Il domani è uguale a ieri! Lasciami qui, lasciami stare, da te stessa non puoi scappare, da te stessa non puoi scappare. Lasciami qui, lasciami stare, da te stessa non puoi scappare. Bah! Les Conchitas Gutiérrez amb el, amb el seu nou disc, presentant nou disc Tòxica d'aquest 2024 amb la cançó Caminando, amb dos M's, Caminando la luna. Punt carrada, no? Eh? Caminando la luna. Sí no? Sí, sí ells se'n fan dir... Com ho fan dir? Eh, tu busco? Busca, busca, sí. Eh... <laughs> Cago en el amb el banca, d'entre... Eh, perquè només he ficat una S. Tòxica. Tòxica. Elles diuen post-wave barra new punk. Post-wave wow, new punk. Vale. Per això volia vale. buscar perquè era impossible que jo recordés. Eh, no, és, és complicat, és complicat. Post-wave? Post-wave, post-wave sí. barra new punk. Post hm. Això és la descripció vale. del seu rotllo aquí al, al Bandcamp. Va, no? Està molt bé. Mola, mola. molt, bé. mola sí, perquè van sorgint com nous estils així. Sí tot d'això, de, de barreges, de mescles. De... Perquè hi havia el, el Wave, que era un estil que jo, mm. la veritat és que no el domino el gens, wave, el New Wave, i, i el Cold wave. wave. I el Cold Wave, cold també. Wave també no. Que també és un estil així també. De... Però això era a, abans. Sí, Avui en dia, sí. qui més qui menys fa fusió de 14 estils. Exacte, en, sí, sí. Correcte, correcte. Sí. I m'ha agradat perquè posa escrit, gravat i mesclat per les Conchitas Gutiérrez, o sigui, per els ells mateixos. I després, masteritzat sí que a, a, un, Ja a un altre lloc. Mm. Do, do it yourself, mm, pràcticament. Pràcticament al complet. Molt bé, molt bé, molt bé. Doncs recordem que el programa d'avui l'estem dedicant molt especialment a la manifestació per l'abaratiment dels preus dels lloguers que organitza el Sindicat de Llogateres. Serà el proper 23 de novembre a partir de les 7 de la tarda, perdó, a partir de les 5 de la tarda a plaça Universitat de Barna. I, I què? Més música? Més música. Va, seguim. Què? Mireu, ara, ara us explicaré per què jo avui no vaig primer. <laughs> jo avui no vaig primer perquè porto aquest tema que escoltaré a continuació i el següent que són com, bueno, com manolades, no? Són... Una bona despentinada? Sí. Manolades, eh? No, no acostumo a portar, eh? Però avui m'he juntat amb dues i com que no sabia què fer, perquè són dues bombes que... Ah, no, no només aquesta, eh? Aquesta i la següent Porto seran... dos que sí, bé, sí bé. efectivament. Bé, bé. Bueno, doncs la primera despentinada. Beat the Hand. Beat the Hand eh, és una banda de fastcore de Barcelona. Mossega de... la mà. Sí. Avui anem de... L'anterior era It, Menja't el ric, sí. ara mossega la mà... Avui, més que... Més que, que... enemy, no? Sí. Més que bales estem... It your enemy. It your enemy. Sí. It your enemy. Correcte. Avui, més que, més que bales, estem, estem fent el programa a mossegades, eh? <laughs> Vaja, estem, estem, sí. Estem enrabiades. Banda de, fa, de Fascore, com us dèiem, de Barcelona, les seves components venen de bandes com Baula, uh, Asac, X-Cross, Chaos Barcelona, Human Bastard 24 idees i hasta el culo, Hostia. entre d'altres. Així que ja us podeu imaginar que li foten sabatilla de la bona. Després de diversos canvis de, en la formació, ara són Natàlia a les veus, Helena a la guitarra, Pere al baix, que a més eh, és un gran fotògraf de concerts punk i hardcore, i Xavier a la batera. Des del seu tercer treball, eh, 16 Songs About Hope and Despair, o sigui 16 cançons eh, sobre esperança i, i desesperança del 2021, enregistrat per Trash Zone Studio, us deixem amb aquesta brutalitat que porta com a títol No Justice i és una autèntica despentinada. Endolla-la! Endolla-la! Bueno, un, un bueno, minutillo y que... venga, ¿eh? Lo bueno sí, sí. si breve, dos veces breve, que diria el mestre Pollastre. Deixem molt Quanta clar razón. que la secció d'Espene va ser creada pel mestre Tecles tal dia com avui de l'any 1714. Per què? Dita Han... Explica-ho, explica-ho. Perquè... No és justis. Perquè vaig descobrir una banda de Madrid que es deien Dispeine, Dispeine. A, a mi. Correcte. Dispeine. I correcte. despentinaven de lo que cridaven. Y i això. y de va a surgir. De, de, de Correcte. Així, lo de la des Manolo, no te apropies de lo que no és tuyo. No, Manolo. Que no se lo apropa el Manolo, eh? No, no, no. És ell no, no, ja, ja. per cert, una abraçada a Manolo, una abraçada a Pou, una abraçada no, eh? eh la Bunyola, li dedicaràs una cançó perquè avui ha vingut. Mm, sí, sí, perquè no està aquí. Si no està aquí li dedico una cançó. A més ja està posada, està apuntat tot, està, està tot fet. Hòstia, tu. El pescado està vendido. Eh, Meet the Hand, no Justice, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do si, bueno... M'encanta perquè aquestes, aquestes cançons, aquests estils de, de Spain i així, és com que duren lo just, no? Ha sigut un minut. Pim-pam. Minut, I tres can... segons. Minut i tres segons de cançó. Pim, és com un pum. Per què, ja per, està, per no cal fer, més. Per què fer-ho allargar? Clar. Si ja, si la següent despentinada de l'Isma ja és més llarga. És un minut i quatre segons. Uà. Sí, bueno. <laughs> Un segon, eh, amb un segon més, ojo, eh. Pots fer molt mal, eh. Flipareu, flipareu també. Us, us ho ben asseguro. Vale, pues, I tu si us... què? Entre despentinades tu que ens posaràs, Sadi? Ah, és veritat que vaig jo. Espera, que no estava preparada. M'heu <laughs> despentinat. Jo vinc... Jo vinc amb... No, no... Res, res a veure, ¿vale? No, però bueno, ah, serra, no. És, <laughs> és, igual. és així, és així. Sempre que tirem un tema d'aquestes característiques, el següent... No. Home, és propi ja d'un... Bueno, era quarta teva, no? Era, era quarta teva, meva, quarta, sí. Vale. Jo, vinga, la cinquena vaig amb la Carmen Chia oh. i el Sucio Tarik. Carmen Chia, la rapera, cop, rapera coplera de Granada, conjuntament amb el seu suport al Sociotàric, que és compositor, músic i productor, que li acompanya sempre en els, en els temes i així, ens porten aquest temazo on la Carmen explica una història ben coneguda per moltes de nosaltres, que és la fase premenstrual. I hi tornem vale? al cicle... Sí, i tornem, i tornem. <laughs> Clar que sí. Eh, Tantes vegades és lluna, com calgui. És lluna creixent o menguant o com pues mira, no ho sé. No, crec que era plena o quasi plena avui, perquè l'he vist venir cap aquí i era quasi plena, no era plena. Moment de retrospecció i... <laughs> Interiorització. Interiorització. Doncs eh, ens parla d'aquest moment del mes on moltes vegades no et coneixes ni a tu mateixa, no? que és, és un moment super, super estrany eh, no et reconeixes, eh, acabes fent coses de les que moltes vegades te'n penedeixes, aquestes <laughs> coses. Sí, eh? Sí, sí. Això passa? Això passa. Un, un cop al... al... Bueno, uns dies al, me al mes, és just abans de que et vingui la regla, és quan estàs una mica més remoguda internament, perquè és quan s'està com preparant tot a dins teu per... Les hormones es comencen a... a sí, a, a revolucionar, marxa, no? o sigui, estan boges boges, va cada una pel seu lloc i és, és, és una moguda. I, mm, però també parla de la, a la vegada de, de que no et reconeixes, parla de eh, com pot ser un punt de, de retrobar-te amb tu mateixa, de conèixer, no? de, de veure com t'impacta tot això i de com és conviure amb tu mateixa en aquests dies i lo important de, de sobretot com, com ella ho fa, de portar-ho amb humor i gens de dignitat, <laughs> que això està <laughs> molt guai. Al eh, el temazo es diu Premenstrual, y el Sucio y la Carmen doncs, su gozan y en su faranguza a nosaltres mateixes també. Fot-li canya, Riqui. Estaba yo muy tiesa, tirada en el sofá. Ramón San Pedro es mi estado emocional. Estaba super, hiper, mega estrepitosamente premenstrual, pensando en la eutanasia o en echar un buen mmm. A la Ani y a la Andrea me puse a mensajear vente pa' mi casa, SOS premenstrual. Qué casualidad, yo, yo, estamos las tres igual. Venga, potete, tabaco y pipa y ponemos carnaval. Super, hiper, estrepitosamente premenstrual, premenstrual. Super, hiper, estrepitosamente premenstrual, premenstrual. Estamos las tres cantando las se me ocurre una idea para este bajón pasar. escribile a mi ex y lo voy a devorar. Dime tú de esa idea que puede de salir mal. Y si quedo con el de Tinder, si te así, ese chaval. El de la foto de su miembro que mandó sin preguntar. O el que me dijo que los pelos dicho una cosa... Super, hiper, ah, estrepitosamente, coge el móvil Andrea con arrugas en su rostro. Hmm. estaba muy concentrada aquel 4 de agosto. Abrió las conversaciones y escribió rápidamente. ¡Feliz 28 de diciembre! Inocente, inocente, inocente. Super. Mare de Déu! Quina barbaritat de temazo. No despentinaven en el sentit de que no cridaven, però li fotien una canya brutal. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Aquestes bases xumba-xumba. Sí. Xumba-xumba tronador. <laughs> Xumba-xumba atronador. Atronava, atronava, però amb xumba-xumba, eh? Que guapa, que guapa. Sí, sí, a més fosqueta, les veus ben posades, bones lletres combatives, com sempre aquí al Pim Pam Pum. Mm. Excel·lent la troballa de, de la mestra Sadi. Carmen Chia és una bona troballa en, sí, en general, sí. eh? La tia supeta. Mm. I en xarxes molt activa, sí, sí, sí, sí, sí. Mm. Déu-n'hi-do, déu gran projecte el que, el que hi ha al darrere. Molt bé, doncs després d'aquest temazo anem amb, amb un altre, ara és el mestre de Tecles que acaba aquesta quarta ronda. Amb què bonic? Me'n vaig cap a Suïssa, que no me'n vaig jo, sinó que... <laughs> que no he comprat cap viatge, no? No, per desgràcia no. Tot arribarà. L'estiu que ve, potser. Doncs ara ve la meva secció fetitxa, la meva ah. secció Foli Seitan! Foli! Fotem-li d'una puti vegada. La setmana passada me la vaig saltar. Ah, però... sí? Sí, perquè la setmana passada vaig portar del concert que Correcte. va anar el dissabte. Sí. 6 eren... de 6, eren 6 grups, 6 cançons. Sí, i no... Ja és que com tu que cap de setmana estàs a algun concert... Correcte com a mínim. No? Sí, com a mínim, pel cap exacte. Baix, pel cap baix. S'intenta, sí, sí. s'intenta també, com lo d'anar-se'n de vacances. No sempre es pot, però, joder, però si, si tinc a tiro... Allà que vamos. Allà, allà vamos que vas. Doncs això, aquests em costarà veure segurament perquè són de Zúrich, a Suïssa. Hòstia. I això és de la secció felicitant, per tant, és una Oli. cançó que parla de... Foli! Foli! potem hi totis! Totis! <laughs> que parla sobre alliberament animal o el veganisme o alguna moguda d'aquestes. Antiespecisme. Antiespecisme, correcte. Doncs això, són Divine Sentence i extret de la seva demo, perquè no té... No és ni self-title, no. és demo. Niep. Deu ser un... Ep? Niep. Deu, deu ser un... Niep. Un... Ni single, no? No, no, no single, sé quantes sí. cançons té, però bueno Extret de, la seva demo del 2022 us porta una cançó que es diu Silent Execution, o sigui, execució silenciosa, silenciosa? que és el que passa als mataderos amb tots els bilions d'animals que moren al dia per alimentar-nos quan no faria falta. Tinguem-ho en compte. Quan no fa falta. Doncs això, Divine Sentence amb el seu Silent Execution. Prepareu-vos, agafeu-vos a la taula perquè despentinada. Jo! Uh! Som -hi. Imagina't que te canto això a la cara, saps? No, no. Que se't fiquen a parlar algú així a la cara. Tremenda, Puta. tremendíssima. És una tia... Eh, fineta, petiteta, saps? Vull... No té a veure, clar. No té a veure. La, eh? la Constitució Però no, jo sento no té a veure una veu amb així. les cordes eh? vocals. Deu tenir unes cordes vocals que, que estan superfortes, però... Sí, sí. Sí, sí, sí. No té, la complexió no té, no té a veure. Exactament. Però, però jo, la imatge mental que em fa i quan ja, ja. veig algú cridant o coses així, és un, una mole, no? Sí. I, però no, pot ser, pot ser algú super petitet que és, fot aquests crits. És tècnica, al final és tècnica, és tècnica sí. eh? És tècnica de veu i saber-ho fer. No, home, jo intento fer això, com que no tinc la tècnica, jo intento fer això i als dos segons m'heu de portar a l'hospital. <laughs> No, no, jo, jo directament ho intentaria. <laughs> Molt bé, déu nhi fent, fent reventar els fonaments de Can Capablanca al mestre Tecles. No era hardcore ràpid, sinó que era la mus musicalment era sostingut, però sí, fotia uns crits però, però al·lucinants, veu, una veu sí. brutal, la tia aquesta. Semblava que, que l'estaven rebentant, pobra. Vale, pues, eh, jo, jo que, que te les intento veure, perquè ja us sí. he dit que avui venia doblement fort i aquesta pues, ja veuré que també despentina una mica. Són Zanussi, que és una banda valenciana de, de Carpesa, formada a final dels anys 90. Finals dels 90. Sí, sí, o sigui, és una pena que fa la vida que, que hi són. Sanusi em sona a nom d'electrodomèstic. Sí, clar, no, a tothom, a tothom. Bueno, però, però més enllà d'això també hi ha una que no banda... No sé si s'escrivia així. El, sí, sí, sí, s'escrivia sí. així. Si Tant tu busques qual, eh? Tanusi et sortirà la marca d'electrodomèstics, de, però si busques una mica més trobaràs a quatre, a quatre nois, a quatre, a quatre persones que fan power violence amb tonalitats polítiques, anarquistes i antiautoritàries. Hem trobat eh, aquesta banda arran de la recent publicació de l'EP València... Ep. Ep. València, l'odi... No podrem parar, eh? No, no, no, ho tenim, ho tenim difícil. Això no té Aquest EP es diu València, l'odi i les llàgrimes. Hòstia. I és que les punks de, les punks de València s'han unit per tal de, recol de recol·lectar diners per a la gent afectada per la dana. Són moments de treballar colze a colze davant d'una classe política que les ha abandonat i la seva proposta, la seva resposta, és autogestió i solidaritat. Molts dels temes són, són inèdits d'aquest València, l'odi i les llàgrimes, i, i, i, i, i totes les bandes eh, han, han participat de manera solidària. Són bandes, a més, de València i Rodalies que s'han presentat a col·laborar, a col·laborar en aquest eh, recopilatori des del primer moment de manera desinteressada, com us dèiem, i tots els beneficis d'aquesta iniciativa aniran destinats a Coordinadora Col·lectiva Parques, que estan desenvolupant una gran tasca d'ajuda a la gent afectada. Sols ens queda l'odi i les llàgrimes, són Zanussi i el seu tema, Argumento. Vamos a comenzar hoy con una exhibición que ya han visto ustedes anteriormente. Això era Argumento, des del València, l'odi i les llàgrimes, de Zanussi. Ja heu vist que, bueno, més, més brutal, més, més, més mm, copeteada no pot anar. A mi m'ho ha transmès, eh? El odi sí, i, sí. i melancolia, aquesta sí. ràbia i... Joder. Aquest Joder. València, l'odi i les llàgrimes, la veritat és que està ple de perles. És una mina que hem trobat i que des d'aquí ja us, us recomanem que ho aneu a buscar. Està a les xarxes, mm. o sigui que segur que, que ho podreu trobar. I aquests eren Zanussi, però hi ha un munt de bandes i totes això que dèiem, no? Doncs pel tema de, de, de recollir diners. Però no totes hardcoregen així, no? No, però, vale, vale. però sí, sí que hi ha, sí que hi ha molt, molt de punk, molt, molta música nostra, o sigui, realment hem trobat un filon aquí. O sigui que, mm. que guai, se, guai. segurament anirem desgranant mica en mica aquest València, l'odi i les llàgrimes, CD en, en, en solidaritat amb la gent de, de la Dana, de València, i bueno, eren Thanos i, i Argumento. No m'he enterat una merda de lo no, que cantaven, clar. però m'ha no, transmès no. tot, eh? O sigui, m'ha arribat, m'ha arribat. No, i, Brutalíssim. I, i, a més el que dèiem al començament, no? que des dels 90 aquesta penya, o sigui, i encara ja. no els havíem anat a buscar. Déu-n'hi-do, déu nhi déu si, mm. si passen coses així. Clar, perquè tenen un nom que tu els busques i et surt allà una aspiradora o, claro. un, o un microones i... Això és eh, difícil. I, i no, i no s'ha dit prou, 30 segons de sí? i 30 segons, I 30 de, cançó. segons de cançó. Sí. És que això m'ha fet pensar en una cosa que vaig veure fa poquet, que un grup, que ara no recordo el nom, no sé, bueno, un grup, eh, va com hackejar a eh, l'Spotify perquè va crear un àlbum que eren totes les cançons eh, sense, sense res. O sigui, eren pistes on no se sentia res, ah, era ah, sí, eh? silenci però clar, ells, ells els que, el que buscaven era que, perquè tu a Spotify guanyes pasta segons les reproduccions que ten, tenen Cert. les cançons, no? Llavors era... Hi ha molta pues... picaresca al voltant d'això. Sí. sí. Llavors que la idea era... Família que la penya s'ho per dormir, perquè com no se sentia res, pues, que s'estigués reproduint tota la nit mm. l'àlbum, i amb la pasta que generàvem amb això, eh, feien concerts gratuïts per als fans del grup. Què dius? Sí, <laughs> En sèrio? Sí, sí. Llavors, Spotify... autogestió pagada per Spotify. Sí. Correcte. Sí, sí, totalment. Correcte. Ens sona, ens sona de... Sí, sí, sí. sí. Tenim altres anècdotes que no cal reproduir gaire. Correcte, gaire. Correcte però sí. Vale. Amb els micros oberts, vull dir. Vale. <laughs> doncs em va semblar superinteressant perquè era el rotllo, o sea, és hackeo total, mm, total, total. al sistema, no? És... Mm, I, i, i ho pensava per això, no? d'això que deies que amb aquest, amb aquest àlbum i amb aquestes cançons eh, faran, recolliran diners per, per la dana i així, era com, hòstia, pues, en, en... 30 segons d'intro i 30 segons de cançó, pum, no? O sigui, ja a més, tens, ja ho tens. Mm, ja el que deia el Ricky ja es nota, ja sent el que volen expressar, doncs, i encara hi ha així, doncs... Sí, sí. Sí, sí, molt guai. Estem només de fet, a l'inici de, fet... de tot tipus de, col de col·laboracions d'històries que es faran per la mateixa causa. Eh? Sí. Eh? Perquè sí, allà... sí, sí. De fet, jo estic convençut que la intro té a veure amb, amb el tema de la Dana, i de, perquè això és una cançó que ve del seu primer treball, diria, i... I, i dura, el speech aquell, havia estat algun noticiari. I, i dura 30 segons. Sí, potser. Mm. Dura 30 segons la cançó, i aquesta que hem posat durava un minut i poc i, i tot això és la intro i la intro jo crec que mm, està, han posat la cançó que ja tenien però a més li han afegit la intro pel tema, pel mm. tema que és que és, mm. és el tema de València déu nhi tu. Bueno, més música combativa, continuem amb la Tomi. cinquena ronda, ara és el torn d'aquí. No, no, acabem ronda. Sisena, no? acabem ronda. Sisena... Isma, estàs? Sí. Des de que no comença... Perdut, eh? Clar, clar, clar. clar, clar. L'hem de deixar començar, pobre, que sí, si no... Sí, la setmana que ve començaré segur. Això no ho facis més, eh? No, eh? <laughs> <laughs> No, fes-ho, fes-ho, perquè a mi m'està agradant. Ens ho passem millor. A, mi m'està agradant, diferent. però, però heu de dir cap on anem. <laughs> Què, ja t'ho he dit al principi, que si t'equivoques de números, si t'equivoques de qui va... És que eh, em busques, en, em, busques. Vidilla, em no? busques. I què, cap on va? Va cap a la última ja. Va cap a l'última, resum i tot. Amb què acabes, Sadi? Va amb la meva última i després resum, va, tranquil. Vale, va. <laughs> Vinga, jo la meva última, avui sí que sí, vinc Balkan. amb el Balkan. Toma! Sí! Balkan! <laughs> Vinc amb... El grup es diu Ska... Scan Ska. O sigui, és, ska, és com un Ska and Ska, però... Ska. O sigui que no és punk Skanska. i hardcore, és Ska no. i, i Ska. I ska. <laughs> <laughs> sí, eh, <clears throat> en aquest cas és, és una banda de Suècia, d'Estocolmo concretament. Tu abans eres Suïssa. Suïssa. Jo és Suècia. Tu Suècia, més amunt. Sí. I més eh... complicat de llegir. Eh, sí. <laughs> Perquè veig aquí un... El que no té un, una dièresi... Harpa, un... harpa no rasta. Clar. Harpa no rasta. Perquè algú sap com es diu el barretet aquell? idea. Sabeu el que no, la idea. O sigui, ha de ser un tipus de dièresi o algo... Té un nom, eh? Jo ho, ho vaig buscar en el seu moment, però se m'ha oblidat completament. Jo crec que és com que es transforma en un altre vocal, o sigui, és la pronunciació realment, no? Però mm es transforma potser en una... És com la, els nostres... La, la A amb dièresis es converteix com una O. Per tant, aquest hor seria com un hor. Hor. Horpa. Hor! Repite Hanisma, molt bé. Hor. No puc... Atenció. atenció. La, tots els membres del Pim Pam Pum s'estan descollonant pel terra. No sé si podrem continuar després d'això. Jo ja no sabia ni cap a on anava, imagina't ara. És que bueno. t'ha sortit l'ànima. No bueno. Jo no puc presentar això. <laughs> Escan, esca. Fem-ho, fem-ho, fem-ho. Fem escan, esca, cor. No està. Panorra. A veure, eh, <laughs> ja m'he perdut. <laughs> eh... Bueno, tenim el nom del, vale. del grup i el sí. nom de la cançó. Vale. Els Scan Ska, vale, banda de Suècia, d'Estocolmo. que treballen, a banda de l'Ska, treballen també amb el punk, rock i el Balkan eh, una banda formada per 10 components <laughs> que fan música eh, molta protesta social, <laughs> missatges de crítica festiva, molta energia <laughs> tot això. Un grupazo superpotent que no deixen indiferents als amants de l'Sky i el Balkan, com jo en aquest cas. Yeah. I ara arriba el Horpa no resta traduït. O sigui, traduït el que he trobat és aquí a no restar, que no resta és una illa de l'arxipèlag d'Estocolmo. Ah. I... <laughs> Vale, vale, o sigui, és com un... Reivindiquen la, se la seva procedència. <laughs> Estocolmo. Correcte? Sí, exacte. Sí, no, que això que no entén suec, però suposo que parlarà una Com mica... És el seu això. Englands belong to me o... <laughs> Potser sí. I i ja està, o sigui, <laughs> és que ja no sé com seguir. És la meva última i havia de portar Balkan, tenia moltes ganes de portar Balkan. De fet, el, abans li comentava el Ricky també que el, fa dos dissabtes o tres, ja no recordo, vaig estar a la Paral·lel 62 en un concert de Balkan, de... Oh d'un grup de Romania que són els Fanfarets i Ocarlia, que és, és un grupazo, pues, potser tenen, no sé, 20 o 30 anys de trajectòria. La pregunta és, els has portat? Uh, eh, estan farets jo que lia? No, no encara, no encara, no. no, no, perquè és un Balkan però més, més tradicional, no sé. Ja portaré, ja portaré, ja guai, portaré alguna cosa. I va estar molt guai perquè després van haver-hi DJs de música així com tropical, de cúmbia, de musiqueta així electrònica, cúmbia... Se va estar molt fiesta, guai. eh? Se una fiesta, Sadi. Sí, sí, sí, sí, va estar molt guai. I res, per acomiadar-me d'això, eh, del programa, pues, Balcam, com no, com no podia ser d'una altra manera. Pot dir. att det kommer aldrig gå. Vi står stadigt här på norra stå. Ja, ni försöker ta passionen från oss. Ni försöker ta vår ståta från oss. Men ni vet det kommer aldrig gå. Vi står stadigt här på norra Jorpa, no rastó. Al final eh? ens hem eh. après. Quina, quina ballaruca era aquesta? Sí. Quina ballaruca. A més, Isma, m'he recordat molt de tu, perquè era com... És que tot, tot l'àlbum, tota la discografia que tenen, són cançons que podries punxar no, no. de pedescar, de, de festival. És que és festa. Punxo, punxo dissabte, passa mala que... pues que... et passo aquesta i et passo alguna que més guai, que tinc que guai. fitxada. Sí, que guai, sí. que guai. Fantàstic. Un dia ens has de fer com un, una història del Balcan i portar un, un, un programa pues, des dels inicis a coses més modernes, eh. no? Sí, ja he estat buscant cosetes... Som sí. Mira, mira quina pedra més maca que tira. Vinga, perquè, que guai. Joder, jo la, no sé com es diu que es deia la banda aquesta, el, la que vas anar a veure. Els fanfarets no Carlia. No em sona d'absolutament de res. res. I, i, per, i i sembla ser que són una eminència des de fot 30 anys. Sí, no? pues, ja, ja. sí que potser... Ten, no tenim molt terreny per descobrir aquí, al pim sí, pam o sigui, no, potser aquest grup, els Fanfarets Xocarlia, no estan tan lligats a la música combativa en si, però sí que com a història, com defensa de les seves arrels i així, pues, doncs Exacte. sí que és un grup que, que és molt potent. De referència. Sí. Molt bé. Ja, vinga, va, eh? va. Ho farem, ho farem. En algun, ho faré, ho faré. En algun moment de, del pim pam -pam. de la temporada sí, sí. següent, no? I... perquè aquesta ja... Bueno, això de les temporades... Ah, no, que les temporades que van d'estiu a estiu o d'any a any? Les temporades van d'estiu a estiu Com cole, no? i, i l'aniversari és el 22 de gener. De gener. No? Per, per sí. la cosa. I la setmana que ve tindrem aquí els ignorants i, i tenim eh, moltes que ganes. Bé, eh? entrevista. dies que no teníem entrevista ara. Sí, sí, sí, sí, sí. la veritat. Jo m'ho perdo, ganes. eh? Quina pena, ja, tio. Ja, quina ràbia. Potser si, si surto de la feina bé i tal, vindré així Clar per sí. l'autopista. Sí, per, perquè a més després de, de l'entrevista i de tot el nou treball dels ignorants que sonarà aquí al Pim Pam Pum en primícia, que surt el dia següent. Que mm. és, és, eh, això, fan sí, com el sí. Família Fracàs, eh? És, és eh? Venen a presentar-lo aquí. És espectacular. I el dia següent surt. Eh. I és que això és un luxe, tio. Sí. Joder, doncs a més a més, el Mestre Tecles, el Manolo i, i jo mateix eh, posarem algunes, algunes cançonetes més. Per, sí, serà per... com mig programa, entrevista mm. i escoltar el, el disc i, sí. i després tant si es queden com si no, mm. pues tirarem temilles I... de, dels Però nostres. moltes ganes de compartir bons moments amb, amb la bona gent d'ignorància. Molt bé, passa molt bé l'altre cop que van venir a, sí. com, a, com a ignorants són uns, també. Són uns catxotos, digueu-ho clar, són bona gent, sí, són, sí, sí. són també família, i tant. Molt bé, doncs eh, anem amb, amb les últimes, però abans de les últimes anem amb el resum d'aquesta edició 502. Eh, hem estat bastant out de, de, de la gent que ens escoltava perquè teníem moltes coses aquí a, a parlar i a fer, però ens ho hem passat molt bé i no sé si vosaltres que ens escolteu, que ara sí que ens adrecem, mm-hmm. eh, us heu passat igual que nosaltres, però, però tant de bo sigui així programa dedicat molt especialment a la manifestació per l'abaratiment dels preus dels lloguers que organitza el Sindicat de Llogateres. Serà el proper 23 de novembre a partir de les 17 hores a la plaça Universitat de Barcelona. Des del Pim Pam Pum, tot el nostre suport al moviment per l'abaratiment dels lloguers. A la secció Felicitant... Foli! Ens ho hem cruspit tot amb Divine Sentence i el seu temazo Silent Execution. També hem enviat una forta abraçada a les companyes de la Rampa Sabadell, el centre social ocupat al carrer Manso 147, i us hem informat del festival que, que tenen preparat per a aquest proper dissabte. I a la secció Punky Dona... Punky! Punky! Dona! <laughs> hem tingut el plaer de presentar-vos a la Paula, trompetista de la banda punk de Sallent, Punk Xada. I amb això i amb dos arranganos per acabar aquesta edició 502 amb què acabeu? A veure... Tecles, eh, tu, eh, el primer tu... dels últims sóc jo? Vale. Mireu, la setmana passada vaig portar un programa íntegre de les bandes que anava a veure, no? I estava allí abans del concert fent un, un bocata per sopar allà en un restaurant i, i veig a, a, a l'Instagram de Batec mm. i mira, tenen aquí història, estaran ahí, ¿no? La foto de... de previa. No sé, de, previa, Del ¿no? Pre. Mm. I veig el cartell, el cartell que jo ja havia vist, però veig una banda extra i dic, aquesta no... No hi comptàvem. No hi comptava, dic que n'hi ha set. I com... conto, i no eren sis també, dic, però a veure, què està passant? Va caure del cartell Sálvate si puedes, tio. Buah, era, Malauradament. Era una de les que més ganes tenia de veure, que em va agradar tot, eh? Tots el... Però, joder, tenia moltes ganes de veure mm. Sálvate si puedes. Lògicament. I quina llàstima. Però no tot és negatiu en aquesta vida. <laughs> Quan es tanca una porta, una rebenta una finestra. I Correcte. en aquesta ocasió va venir una banda del Pallars, una banda pirineica, que es diuen Torp, no és Storp. No, no, no, no, no, no ho farem. Sense la S del principi. Torp, que van substituir a, al Salvate Si Puedes, els vaig veure allà en directe i he de dir que vaig flipar. Sí, eh? Són Olé. boníssims. Només tenen gravat, o que jo hagi trobat, només tenen gravat un disc amb tres cançons, per tant és un ep. Ep. <laughs> ep. Real. Ep. I he de dir que sona molt millor en directe que, que gravat. Això Tot i que està bé, eh, està molt bé, però en directe Hòstia, flipa. vaig flipar. Em van encantar. Que guai. I van fer dos versions de Berry Charrac. Oh. La primera... No m'estranya que t'encantés. La primera era al mateix temps versió de cop, la de Sols el Pobre, Sols el Pobre. Mare, sí, eh? I després se'n van tocar una altra, no sé si que era Vueltatzen o... No Sé. No, no me'n recordo quina... Vueltatzen? Però era una d'aquell disc. Wow. Ah, no me'n recordo quina cançó era. Però bueno, brutalíssim, brutalíssim. Mm. I vaig dir, això m'apunto, els busco i els porto al, al programa. I això, extret del seu únic treball que jo he trobat, que es diria Torp, suposo, homònim, parlat, no, no, posa, no posa res. He triat una, la cançó del mig, que es diu Mortífer. Mortífer. A veure, i a veure, sona així com metaleros o una, una, ja ho veureu. Sí, eh? Fan versions de Berry Charre, per tant ja podeu intuir mm. per on van els... Mm. Jo suavitzaré una mica per acabar del tot. La cirereta del pastís són les banda de punk. Oh. Sí. Bé, bé. Sí, sí, tiro fijo. <laughs> Nescatasuna, banda de punk melòdic d'Escoyen, de, a Nafarroa, és una banda de dones lliures, com bé indica el seu nom. Eh, ells són Irache i Lucia a les guitarres i a les veus, Colorín al baix i a la veu i Cami, que va passar per la secció punk i dona a la batera. Oh. Vull dedicar aquest temón a la meva companya lluitadora, la Noé. Ara, ara. I, i Ai, la, la polluela. Sí, no podia faltar. I la cirereta del pastís avui serà un temazo extret del seu nou àlbum que acaba de sortir del forn de Nascatasuna, un àlbum titulat Cicatrices del Futuro, i us diem adeu amb un tema que porta com a títol Un sueño de libertad. És un somni de llibertat en clau feminista. I amb aquestes dues cançonasses... Què, què hauria passat si ara hagués entrat la polluela? Que haguéssim fet una més. I, bueno, i... No, me refereixo a... Això que, això que tu dius que, com, que eh, quan no està aquí... Li dedico a la polluela perquè no ha vingut... Si hagués arribat ara, què hauria passat hauria amb el sigut, text aquest? Li dedico a la polluela perquè ha vingut. <laughs> Hauries improvisat no? el vol. És que tenia molt... O sigui, avui us haig de dir que li he dit avui dedicaré una cançó superguapa que fa dies que tinc al cap i que, i que em recorda tu. I, i és, és aquesta. Vull dir que... Bé, és, és veritat, és veritat. Jo crec que l'Isma sempre utilitza l'excusa de la Polluela. Li dedico perquè no ha vingut, però la seva intenció és dedicar-li una cançó a la Polluela sí, perquè sí, perquè li estima i ja clar. està. És així. <laughs> Es mereix sí, sí. tot i més, clar ben que bonic. Quant de sucre. Molt bé. <laughs> Molt bé, doncs amb aquestes dues cançonasses arribem a la fi d'aquesta edició 502 del Pim Pam Pum. Ha estat un plaer estar amb tots vosaltres una vegada més. És un plaer cada vegada que us hi poseu. No deixeu de fer-ho, que ja sabeu que sou l'autèntic motor que fa moure aquest programa, sou l'autèntic cor que ens fa bategar, com sempre diem, família, ens trobem. A les xarxes. I pels carrers. Salut, Salut i revolta! revolta! Uh -huh! Uh -huh! les hores es que tornen pena, sempre pensant que eres el rei de la foscor. Ja pots deixar la forca i treure't la careta, ara qualsevol pot ser demoni. Està plovent misèria humana arreu tot el teu regne, has pogut veure del que som capaços aquí a sobre. Més val canviar-te la disfressa i marxa de vacances, perquè ara som tots demonis. Money, money. als carrers, salut, salut i revolta! revolta!